Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 12, 1955. Itinatag ang iba bilang prelature nullius. Ngunit bago ito naging prelature, ang iba ay bahagi ng diocese ng San Fernando, Pampanga at Lingayan Dagupan sa Pangasinan. Dahil dito, Nahati ring maging ang mga paring namumuno sa lugar. Ang lahat ng mga diocesan priest mula sa Diocese ng San Fernando ay nagsisilbi sa bayan ng Olongapo, Subic, Castillejos, San Marcelino at San Antonio, habang ang mga diocesan priest mula sa Diocese ng Lingayen Dagupan ay namumuno sa bayan ng Masinloc, Candelaria at Santa Cruz. Sa bisa naman ang kautusan ni Pope John Paul II, naiangat ang level nito bilang diocese noong 1982. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.